บุ๊กทูสิบเดชมเมื่อวานวันนี้ พรุ่งนี้วาคัรเชนเดียนริโตยเมื่อวานเป็นวันเสาร์วาคัรบูวเชสตาเดนส์ เมื่อวานผมไปดูหนังวาคร์อัชปูโวคินเนหนังน่าสนใจ ฟิลมัสบูโวอิโดมอสวันนี้เป็นวันอาทิตย์ เชนเดียนอิระเซกมาเดียนสวันนี้ผมไม่ทำงานเชนเดียน Aš nedirbu. ผมอยู่บ้าน Aš lieku būnu namie. พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ Rytoj bus pirmadienis. พรุ่งนี้ผมไปทำงานอีก Rytoj aš vėl dirbsiu. ผมทำงานที่สำนักงาน Aš dirbu biure คนนั้นคือใคร Kas jis คนนั้นคือปีเตอร์ Tai Peteris ปีเตอร์เป็นนักศึกษา Peteris yra studentas คนนั้นคือใครคาเซีย คนนั้นคือมาตา เตมาร์ตา มาตาเป็นเลขานุกรานมาร์ตาอิรา เซกรตอรีปีเตอร์และมาตาเป็นเพื่อนกัน Pīteris ir Marta yra draugai. ปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาตา Pīteris yra Martos draugas. มาตาเป็นเพื่อนของปีเตอร์ Marta yra Pīteru draugė. กรุณาไปที่